Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի ժողովուրդը ցուցաբերում է քաղաքական եւ քաղաքացիական բարձր գիտակցություն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն արտակարգ ռեժիմով հետևել է Ստեփանակերտում տեղի ունեցած խաղաղ հավաքների ընթացքին։ Պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը եւ Արցախի ոստիկանապետը աշխատանքից ազատվելու դիմում են ներկայացրել։ Արցախի հակաօթային պաշտպանության զորքերը 26 տարեկան են։ Բազմազավակ ընտանիքի համար ուխտաձորում առանձնատուն է կառուցվել։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանալու։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Արությունյանն այսօր աշխատանքից ազատվելու մասին դիմում է ներկայացրել նախագահ Բակո Սահակյանին։ Դիմումը մասնավորապես գրված է. Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջները, խնդրում եմ ձեզ ազատել ինձ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնից։ Քիչ առաջ ավարտվեց պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի հրավիրած մամլոյա Սուլիսը, որտեղ նա ներկայացրեց իր հրաժարականի դրդապատճառները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հասարակության մոտ ձևավորվել են նոր պահանջներ, նոր օրակարգ։ Արցախի իշխանությունները իդեմս հանրապետության նախագահի պատրաստական են իրականացնելու այդ բարեփոխումները։ Ներկայացնելով իր հրաժարականի դրդապատճառները, պետնախարար Արայիկ Հարությունյանն ասաց հանրության մոտ կա ձևավորված պահանջ, դրամադրություն երկրում բարեփոխումների նոր փուլ իրականացնելու առումով։ Վերջին մի քանի ամիսներին մանավանդ հայաստանյան իրադարձություններից հետո, իշխանապողությունից, թավշեղապողությունից հետո Արցախի ժողովրդի մոտ եւս ձևավորվեց փոփոխություններ կատարելու պահանջ։ Իհարկե, Մեզ մոտ ժողովրդավարական արժեքների զարգացման առումով լուրջ առաջընթաց են արձանագրել, բայց այդ իրադարձությունները բերեցի նրան, որ պահանջը Արցախում ավելացավ եւ իշխանությունը նախագահի գլխավորությամբ պարտավոր է հաշվի առնել դա։ Եվ վերջի մեկ ամսվա ընթացքում նախագահի քննարկում էինք ինչպիսի բարեփոխումներ իրականացնել, որը թույլ է տալ առաջին հերթին վստահություն ներշնչել հանրության շրջանակում, որը թույլ է տալու բացի վստահությունից իրականացնել ճիշտ բարեփոխումներ, առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակարգի զարգացման ճանապարհին։ Արայք Հարությունյանի խոսքով այսօրվա իր ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արշավիր Ղարամյանի հրաժարականները այդ բարեփոխումների մի մասն են։ Այո, պետք է կադրային լուրջ փոփոխություններ, որը պլանավորել է երկրի նախագահը։ Եվ կոնկրետ մենք այսօր դիմում ներկայացնողներս օգնում ենք նախագահին ավելի արագ իրականացնել այն ծրագիրը, պայմանավորվածությունը, որը կար։ Նա հրաժարվում է պաշտոնից, բայց ոչ քաղաքական գործնեությունից։ Ավելին Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ պետնախարարի իր պաշտոնը ինչ որտեղ կաշկանդում էր իր ցանկություններն իրականացնելուն։ Ազատ քաղաքական գործիչն ու կուսակցության ղեկավարը նրա խոսքով ավելի մեծ հնարավորություններ ունի։ Ես պատասխանատվությունից չեմ խուսափում։ Չի կարող քաղաքական ամենախոշոր ուժը խուսափի պատասխանատվությունից։ Շարունակելու եմ ղեկավարել կուսակցությունը, մասնակցելու եմ նախագահի կողմից իրականացվող բարեփոխումներին։ Հնարավոր է ընդդիմություն, միշտ էլ հնարավոր է իհարկե, եթե ճանապարհից շեղվեն։ Ինձ համար հայրենիքը առաջինն է։ Շուրջ 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում Արայք Հարությունյանը պատասխանեց լրագրողների տասնյակ հարցերի։ Նա ասաց, որ չի պատրաստվում հեռանալ երկրից եւ պատրաստ է իր խորհուրդներով ու գիտելիքներով օգնել իր հաջորդին՝ իշահ մեր երկրի բարօրության։ Ինչ վերաբերում է կուսակցության առաջկա ծրագրերին, ապա Ազատ հայրենիք կուսակցությունը ակտիվորեն կմասնակցի բոլոր քաղաքական գործընթացներին։ Նախ կմասնակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, հետո նաեւ 2020 թվականին նախատեսված համապետական ընտրություններին։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուգլաս Մակլուրեր Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նաև Արցախի հանրապետության ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը։ Դիմումի մեջ մասնավորապես ասված է. Վերջին շրջանում առաջացած բողոքի ալիքը խորհելու առիթ տվեց բոլորիս, ու մտահոգությանս պատճառը իմ հրաժարականի պահանջը չէր միայն, այլև երկրի ներքին անվտանգությունը չխաթարելու եւ ներքաղաքական սրացումներից զերծ մնալու նպատակը։ 2013 թվականի մարտի 25-ից այսօր զբաղեցնելով ոստիկանության պետի պաշտոնը, իմ հիմնական նպատակն ու առաքելությունն եմ համարել ծառայել ժողովրդիս, ստեղծել ու ամրապնդել լիարժեք վստահության մտնոլորտ ոստիկանության եւ հասարակության միջև։ Թե որքանով է դա ինձ հաջողվել, թողնում եմ ձեր դատին։ Որքան էլ որ բարձրագույն չի, ինձ համար միշտ եղել ու այսօր էլ շարունակում է ամենաառաջնային համարվել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին անվտանգությունը, ժողովրդի խաղաղ կենսագործունեության համար բոլոր պայմանների ապահովումը, որի համար պարտավոր ենք չխնայել ոչինչ ու չկանգնել ոչ մի խոչընդոտի առաջ։ Հաշվի առնելով իմ հրաժարականի ներկայացման վերաբերյալ հասարակության մեջ առաջացած պահանջը, ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատվելու մասին զեկուցագիր եմ ներկայացրել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին։ Վերջում կուզեի հավաստիացնել, որ այսուհետևս շարունակելու եմ հավատարիմ մնալ Արցախի հանրապետության պետականության ամրապնդման գործին եւ հայրենիքին սպառնացող յուրաքանչյուր վտանգի դեպքում պատրաստ եմ սեփական օրինակով ապացուցել այն եղել եւ մնում եմ հայրենիքիս զինվորը, ասված է ոստիկանապետի դիմումի մեջ։ Արցախում ցավալված զարգացումները ցույց են տալիս, որ Արցախի ժողովուրդը ցուցաբերում է քաղաքական եւ քաղաքացիական բարձր գիտակցություն։ Այդ մասին ասվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հանրապետության նախագահը ողջունում է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների եւ Հայաստանի վարչապետի հորդորի հիման վրա Ստեփանակերտում ողոքի գործողությունների դադարեցումը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ամենօրյա կապի մեջ է Արցախի նախագահի հետ, ստեղծված իրավիճակի շուրջ խորհրդակցում է նաև Արցախի նախկին ղեկավարության եւ հեղինակավոր մարդկանց հետ։ Նախագահը գոհնակություն է հայտնում, որ Արցախի իշխանություններն արագ արձագանքեցին ցավալի միջադեպին, այն դատապարտվեց, որակվեց անթույլատրելի եւ ստացավ իրավական գնահատական։ Միջադեպի շուրջ ցավալված զարգացումները ցույց են տալիս, որ Արցախի ժողովուրդը ցուսաբերում է քաղաքական եւ քաղաքացիական բարձր գիտակցություն։ Նախագահը կիսում է այն գնահատականը, որ Արցախի համար բացառիկ արժեքներ են ներքին կայունությունը, պետական հիմքերի անսասանությունը, երկրի անվտանգության եւ պաշտպանողունակության հետևողական բարձրացումը, որին հնարավոր է հասնել Արցախի բնակիչների աշխատանքի եւ կյանքի խաղաղ պայմանների ապահովման եւ կենսապայմանների բարելավման նպատակով սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծման միջոցով։ Ասվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության հաղորդագրության մեջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն արտակարգ ռեժիմով հետևել է հունիսի 2-ից 5-ն Ստեփանակերտում տեղի ունեցած խաղաղավակների ընթացքին։ Այդ մասին ասվում է Արցախի օմբուդսմենի աշխատակազմի այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անձամբ այցելել է հավաքների վայրեր, դրանց մասնակիցների համանadrական իրավունքների ապահովմանն անձամբ հետևելու համար։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է. Որպես Արցախի պետական իրավասում արմիններին ուղղված օրենսդրական առաջարկ, մարդու իրավունքների պաշտպանն անհրաժեշտ է համարում սեղմ ժամկետում ընդունել արդեն իսկ մշակված հավաքների ազատությունը կանոնակարգող Արցախի հանրապետության օրենսդրությունը։ Դա խաղաղհավաքների կազմակերպիչների ու մասնակիցների համար կստեղծի իրենց սահմանադրական իրավունքի իրականացման ավելի կանխատեսելի պայմաններ թեմայի, այսպես ասած, տակ հետքերով մեր թղթակցի հարցազրույցը Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռոբեն Մելիքյանի հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ձեր հայտարարության եւ դիմահատականի մեջ վերջին իրադարձությունների դուք նաեւ հանդես եկաք, որ պատրաստ եք օրենսդրական առաջարկությամբ հանդես գալ իրավացում արմիններին վերանայելու հավաքների կազմակերպման մասին օրենքը։ Ինչով է թերի ներկայումս գործող օրենսդրական դաշտը այս առումով եւ դուք ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկությունը ոչ թե այն էր, որ մենք հանդես գանք օրենքի նախագծով, այլ առաջարկն այն էր, որ արդեն իսկ ներկա նախագիծը հավաքների ազատության մասին օրենքի նախագիծը ավելի սեմ ժամկետում ընդունվի, որովհետև դա համարում ենք կարևոր օրենսդրական դաս։ Այս առումով պետությունը բավական աշխատանք է կատարել։ Առաջին Երբ համալրության ընդունումից հետո ձևավորվեց պետական հանձնաժողովը համալրական բարեփոխումներով քննարկելու եւ համալրական բարեփոխումների շրջանակներում որոնց դրական գործընթացը համապարփելու համար հաստատվեցին օրենքների ցանկեր եւ դրանց թվում էր հենց հավաքների ազատության մասին օրենքը, որը նախատեսված է ժամանակացույցով ընդունվելու։ Ավելին արդեն օրենքի նախագիծը մշակված է եւ շրջանառության մեջ է գտնվում։ Խնդիրն այն է, որ պետք է մեր պատկերացմամբ եւ մեր առաջարկությամբ պետք է այդ գործընթացը արագացնել, որովհետեւ Երբ մենք ճունենք ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն, ապա մեր միակ հիմքը մնում է համադրությունը, որտեղ որ խոսվում է այդ մասին, որ մարդիկ ունեն հավաքների ազատություն, բայց դրա իրականացման կարգը եւ պայմանները սահմանված չէ, ինչը մարդկանց համար ստեղծում է պայմաններ, երբ նրանք չեն կարող կանխատեսելի դարձնել իրենց վարպետիցը։ Սա է խնդիրը։ Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով օրենքի ընդունումը կարևոր է նաև նրանով, որ այն որոշակի համանախապակումներ է նախատեսում։ Կարևոր է այս օրենքը նաև այն տեսանկյունից, որ հավաքների ազատությունը ինչպես ցանկացած այլ ազատություն, եւ ի դեպ այս մասին ես առիթ եմ ունեցել զրուցելու հենց հավաքի մասնակիցների հետ հունիսի 3-ին, ինչպես ցանկացած իրավունք, այնպես էլ հավաքների ազատության իրավունքը ասահմանափակ չէ եւ ունի վերջապես սահմաններ, եւ հենց համադրությունն է դրա մասին խոսում, որ այլոց իրավունքների պաշտպանության եւ մի շարք այլ հիմքերով այդ իրավունքը կարող է համանապակվել։ Այդ իրավունքը կարող է համանապակվել բացառապես այն չափով, որը որ անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունը։ Բայց ամենակարևոր հիմքը որևէ իրավունքի համանապակման դա օրենքն է եւ օրենքի արկայությունը նաեւ կարևոր գործառույթ կկատարի հավասարակշռելու արկա համանդրական արժեքները, մասնավորապես հավաքների ազատությունը այլ համանդրական արժեքների հետ։ Ամեն դեպքում կարելի է ենթադրել, որ հավաքների ազատության մասին օրենքի ընդունումն նորախնդիր է Արցախում, առավել եւս ներկայումս Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մտլարատվությունը։ Արցախի հակաօթային պաշտպանության զորքերը 26 տարեկան են։ Արցախյան ազատագրական պայքարի առաջին իսկ օրերից ադրբեջանական կողմը մշտապես փորձել է դեռևս անպաշտպան Արցախի օթում գերազանցության հասնել եւ ավիացիոն ստորաբաժանումների միջոցով խոճապ առաջացնել խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ինքնապաշտպանության ուժերը խնդիր էին դրել հակառակորդի գործողություններն անհապաղ կանխել եւ ապացուցել, որ Արցախի օթային սահմանը նույնպես իր պաշտպաններն ունի։ Կար ժամանակահատվածում ստեղծվել են հակաօթային պաշտպանության կանոնավոր ստորաբաժանումներ, որոնք պատերազմի ողջ ընթացքում խոցելով շուրջ 20 ուղաթիռ ու 10 ու ինքնաթիռ կարողացան անհամեմատ սահմանափակ ռազմատեխնիկական հնարավորություններով փայլուն կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները եւ իրենց անուրանալի ավանդը վերել զինադատարի հաստատման գործին։ Այսօր Արցախի պաշտպանության բանակը համալրված է հակաութային պաշտպանության արդի միջոցներով ու զինատեսակներով, որոնք անհրաժեշտ մասնագետների շնորհիվ օրուգիշեր հսկում են Արցախի օթային սահմանը։ Վերջիններս իրենց մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանը ցույց են տվել 2016 թվականի ապրիլին, երբ հակառակորդը սահմանի որոշ հատվածներում օգտագործելով ռազմական ուղղաթիռներ եւ անօթաչու թռչող զարկեր, փորձեց վնասել մարտական դիրքերը հսկող ժամկետային զինծառայողներին եւ օժանդակել սահմանի ողջ երկայնքով հարձակման անցած ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիներին։ Այսօր հակաութային պաշտպանության ստորաբաժանումները պատրաստ են յուրաքանչյուր փորձության եւ օր-օրի ավելի են կատարելագործում սեփական հմտությունները, գիտելիքներն ու ոլորտի ռազմատեխնիկական հագեցվածության մակարդակը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Կանադայի կառույցի ներկայացուցիչ բարերար Աուստին Նուրյանի ֆինանսավորմամբ Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր համայնքի նահապետյանների բազմազավակ ընտանիքը բնակարան է նվեր ստացել։ 4 սենյականոց բնակարանն ամբողջովին նորոգված ու կահավորված է, որտեղ Սերգեյ Նահապետյանն ապրելու է կնոջ ու 5 երեխաների հետ։ Նշենք, որ Նահապետյանների ընտանիքը 31-րդ բազմազավակ ընտանիքն է Արցախում, որ տուն է ձեռք բերել համահայկական հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ։ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարը հանդիպել է համայնքների ղեկավարների եւ հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հերրախոսակապով հաղորդումը շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը ղեկավարման առաջին իսկ օրերից հանձնարարվել է համայնքների ղեկավարների ուսումնասիրել համայնքներում արկա խնդիրները եւ բնակչության պահանջները եւ այդ ներկայացնել շրջվարչակարգ այն ըստ առաջնորդության լուծում տալու համար։ Նման առաջարկություններ բոլոր համայնքներին ներկայացրել են, նշեց վարչակազմի ղեկավարը։ Այս հանդիպումը նպատակ է հետապնդում մեկ անգամ եւս լսելու ձեր առաջարկությունները եւ արկա խնդիրները, որը հնարավորություն կտա համատեղ ուժերով լուծում տալ։ Հանդիպման մասնակիցների կողմից բարձրացվեցին մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերվում են ֆինանսների հատկացմանը, երիտասարդներին աշխատանքով ապահովմանը, փողոցների բարեկարգմանը, գյուղերի ջրամատակարարմանը, հնի հետ կապված աշխատանքների, կալցված βέρքի գնման եւ տեղափոխման հարցերին։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, վարչակազմի ղեկավարը հայտնեց իր մտահոգությունը բարձրացված հարցերի նման քննարկումների համար։ Նա նշեց, որ կցանկանար, որ հարցեր բարձրացեր հողագործության, անասնապահության հետագա զարգացման խնդիրների շուրջ, հաշվի առնելով, որ շրջանը գյուղատնտեսական է եւ նրա հետագա զարգացումը կախված է գյուղատնտեսական եւ անասնապահական մթերքների արտադրության ավելացմամբ։ Նա միաժամանակ կան կարող արաքսիողտում իրականացվող աշխատանքների վրա, որ դրելով ներքաներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել այդ աշխատանքներին։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Սույն թվականի հունիսի 24-ից հուլիսի 3-ը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ Valex Garden Park Պաշտոնի տիրական ընկերության մարզադաշտում անցկացնելու է Կաշվե գնդակ ֆուտբոլային մրցաշար 2005-2006 թվականներին եւ 2003-2004 թվականներին ծնված պատանիների մասնակցությամբ։ Մրցաշարին մասնակցելու համար բակային ֆուտբոլային թիմերը կարող են մինչև սույն թվականի հունիսի 20-ը հայտերը թիմի մասնակիցների ծննդյան վկայականներով ներկայացնել նախարարության սպորտի վարչություն։ Հասցեն քաղաք Ստեփանակերտ, Գրիգոր Լուսավորչի 8, հեռախոսներ 047951196, 047942801։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան։ Տակություն